Voorheen het die mensen van vrees gebewe wanneer die stam Ephraim gepraat het, want die ander stamme het na hom opgesien. Maar die mensen van Ephraim het gesondig dier Baal te dien. Dit het sy lot verseel. Nou gaan hulle aan om silveraf goedspeelkies te maak, beelkies met bedrewe menshande gemaakt. Hulle roep uit, offer aan hulle, sien die kalverbeelde, daarom sal hulle verdwijn soos een molle wolkie, soos daar wat vroeg oogend verdwijnt soos kaf wat die wind wegwaai van die dorsvloer af, soos rook uit de skoorsteen. Ek is die Heere jou God wat jou uit die slavernij van Egypte gereed het. Jy het geen ander God als ek nie, want daar is geen ander redder nie. Het is ek wat jou in die woestijn, in daar die doorland, verzorg het. By goeie weiding aangekom, het hulle hulle dik geëet. Toe hulle genoeg geëet het, het hulle hoogmoedig geword en van mij vergeet. Nou word ek vir hulle soos een leeuw, soos een leiperd wat langs die patte prooi voorlee. Ek sal hulle aanval soos een beer wat van haar kleinkies beroof is. Ek sal hulle oopskeer en verslind soos een hongerlieuw, walde dieren sal hulle uit mekaar skeer. Ek het jou verwoes, o Israel, wie sal jou nou kan help? Waar is jou koning dat hij jou kan red in al jou stede? Waar is jou leiers van wie jy gesê het, geef vir my een koning en leiers? En met toer het ek vir jou een koning gegee, en in mijn woede het ek om weggeneem. Die sondes van Ephraim is opgeteken, sy oortredings is neergeskryf. Toe die tijd vir geboorte aanbreek, was hy dwaas, een baba wat niet geboren wou word nie. Moet ek hulle loskoop uit die doderijk? Moet ek hulle red uit die dood? O dood, breng maar jou verskrikking. O doderijk, breng maar jou plaue. Ek sal beslis nie medelije heen nie. Ephraim floreert tussen die riete, maar die ooste wind, een rukwind van die Heere, sal uit die woestijn kom. Dit zal hulle waterbronne verdrug en hulle lopende fonteine laat opdrug. Al hulle skatte en waardevolle besitting zal geplunder word.